Sophie Elisabeth von Mecklenburg, germana poetino, componistino caydramistino, dramistino, ki el princino ĉe la de Gustrow, activa cultura centro en norda Germanio. la lasis distingan markon en la curo de la germana barroca Musico. si comencis studi musicon ce la cortego de sia patro, la duco Johano Alberto la Dua de Mecklenburg, de la distrito Gustrow, qui elaboris orchestro conata pro la parto preno de bonegai anglai musicistoi, qui el la componisto cae virtuoso de la ad violono, Guilhem Brad. Ciam la tridec iara milito minazis la cortegon en 1612 si translogigis alla cortego de Cassel, quiu ancau havis fortan musican tradizion. Tie, iela agio de dudec du, si farigis la tria zino de la duco August la dua de Branschweig Lunenburg, erudiziulu fondinto de la biblioteco Wolfenbüttel. Si igis ducino cae duon patrino de liei multai infanoi. Sia nobla rango cae mult flanca talento donis al si aliron alla cefai centroi de la germana cultura vivo, prezipe en musico al plurai el la plei eminentai componistoi cae interpretistoi de la vexepa iarcento. Sophie estis alte ducita Ambizia ca efica entreprenisto, fervora messo nato de artoi ca seriosa componistino si successe trapassis passis multa in malfacilarro administrante ca subtenante la musica vivon ce la cortego de sia ezzo con forta sento de realo ca iniziato pro transloggioi Sofi Elizavet estis comisiita tu foie organisi la cortegan orchestron. Aldone, si ludis gravan rolon en establi bonegain cortegain distroin, inclusive masqueradoin, teatrajoin, cae balletoin. Por cioi, si foie vercis libretoin cae musicon. Tiai activajoi farigis ciu iara tradizio en la cortego. Sophie Elisabeth, quelque foie laboris proxime con Heinrich Schultz, uno la plei gravae componistoi de la dec sepa Comense, Comence, li estis sia musica consilisto, cae poste, si cun laboris cun li pri aerioi de lia nova teatra presento de Maria Magdalena. Heinrich Schultz diris pri Sophie Elisabeth, si estas excepte talenta princino, precipe pro sia alvocigio cae passio al musico. Si componis plurain religiemain himnomelodioin cae arioin, same ciel quar canto ludoin inter aliai vergoi. Bedaurinde, la plei granda parto de sia laboro estas perdita au tre malfacile alirebla. Sophie Elizabeth verkis Pazza venco. dialogoi dialogoi kun músico por kvar i voĉoj, quiu representas la hororojn de milito, malsaton, mal malĝustecon kaj morton. Ĉi tiuj consistigas la kernon de la productado de Sophie Elizabeth. Ili estas uno ar la plei mal novae Germanae musicae teatrageoi. En 1650, si musikigisien proprae textoin ocase de la nascis de la duco Augusto. Por tio ocaso, si componi sinfonion cae Angelan Coruson. Citi Angela Coruso estis por quimbochoi du sopranoi contralto cae tenoro, quiu povas esti presentitai de virinae vocioi, condice che iui er la cantistinoi povu atingi la noton re. El estaras ancau sia zio pri la franza orchestra practico, quiel montrat sia instrumentado por du sopranae cordoi, du al violonoi en contralta clefo, cae continuo. Iu el sciei vercoi estis publicigitei en 1751 cae 1677. Oni credas che tiu presita en 1751 Evangelia Viteio estis la unua musico el donita de virino en Germanio en 1752, si completigis romanon La racconto de Dorinde, sur base de Franza Cortega literaturo. Plie, Sofie esprimis sien religiaen opinion per pregioi cae diversai spiritai tractatoi ciuin si vergis. Du el siei dramai vercoi post vivas, la iam nomita Pazza Venco, cae represento de Gioio. Si sponsoris barocain artistoin, tiel si farigis conata cael la Iunonum de Braunschweig-Lunemberg honori ala diino de la Roma mitologio.